Եթե առաջին օրերին Ադրբեջանն ակտիվորեն թմբկահարում էր այսպես կոչված էկոաղետի թեման ու նույնիսկ զևացնում, թե էկոակտիվիստ ադրբեջանցիները որևէ կապ չունեն Գորիս Ստեփանակերտ մայրուղու արգելափակման հետ, ապա այժմ արդեն հարևան երկրի կարճաժամկետ ու երկարաժամկետ նպատակներն ու ինքնախոստովանություններն անթակույց են։ Լաչինի Միջանցքի անհապաղ բացման կոչերը Եվրամիությունից, ԱՄՆ-ից ու Ռուսաստանից միանշանակ էին։ Այնտեղ էկոլոգների ու նրանց բարձրաձայնած կեղծ օրակարգի մասին խոսք անգամ չկար։ Դրանից հետո արդեն Ադրբեջանը սկսեց առանց քաշվելու բարձրաձայնել իր իրական նպատակները եւ հայկական կողմին առաջադրած պահանջները։ Ադրբեջանագետ Հովիկ Ավանեսովն արձանագրում է, փակելով Լաչինի միջանցքը Ադրբեջանի առաջ քաշած նախապայմանները մի քանիսն են։ Մեկը գիտենք, որ մշտադիտարկման իրականացման հնարավորությունն է Արցախի հանքավայրերի տարածքում։ Երկրորդը Հայաստան ինկապող ճանապարհին պետական մաքսային ծառայության եւ սահմանապահ զորքերի կողմից մաքսակետի կամ ռենտգենսկանավորման սարքերի տեղադրումն է եւ հերթական պահանջներից մեկը այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը Իդեպ նախոր էին Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարը պաշտոնապես հայտարարեց, որ զորավարժությունների համար Բաքու տեղափոխված թուրք զինվորականները կմնան Ադրբեջանում մինչև այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի բացումը։ Ադրբեջանը մշտապես առաջադրում է միանգամից մի քանի նախապայմաններ, ըստ ադրբեջանագետի սա պայմանավորված է նրանով, որ հարևան երկիրը փորձելու է այս նախապայմաններից առնվազն որոշներին կամ դրանցից որևէ մեկին հասնել, ինչի արդյունքում ինքը կկատարի միայն մեկը՝ ճանապարհի բացումը։ Այստեղ էլ ադրբեջանագետը նկատում է, եթե անգամ Ադրբեջանը հասնի իր որոշ նպատակների իրականացմանն ու Սյունիքում միջանցք ստանա, նրա ժամանակավոր լռությունը կրելու է կարճաժամկետ բնույթ եւ նոր պահանջներով կրկին կամ փակելու է միջանցքը, կամ էներգետիկ ռեսուրսների արգելափակմամբ նման ահաբեկչական գործողությունների է դիմելու։ Մասնագետը հավելում է, կարևոր է արձանագրել, որ կեղծ բնապահպանական խողի տակ Ադրբեջանը փորձում է որոշակի զավ թողական քաղաքականություն իրականացնել։ Օրերս թե Հայաստանի զինված ուժերին, թե Արցախի պաշտպանության բանակին ուղղված ադրբեջան ադրբեջանական դիրքերի գնդակոծման մասին կեղծ մեղադրանքներն ու դրանց հաջորդած հայկական դիրքերի գնդակոծումը հենց Ադրբեջանի կողմից նույնպես հիշեցնում են մեզ արդեն ծանոթ սցենարը հստակորեն պետք է հասկանանք, որ ցանկացած պահի պետք է պատրաստ լինենք Ադրբեջանի կողմից նոր սադրանքների, քանի որ սա Ադրբեջանի ահաբեկչական եւ ցեղասման քաղաքականության դիմագիծն է եւ հստակորեն պետք է արձանագրենք, որ ներկայումս Ադրբեջանը կարող է սահմանափակել միայն Արցախ-Հայաստանին կապող միակ ճանապարհի փակումով, այլ դրան զուգահեռ փորձի նաեւ ռազմական սադրանքի դիմել Ինչպես կարող է դուրս գալ այս իրավիճակից հայկական կողմը արդյոք գոյություն ունեն նվազագույն ռիսկերով ու նոր զիջումների ճանապարհը կանգնեցնող իրատեսական քայլեր։ Քաղաքագետ Տարոն Հովանեսյանը կարծում է, որ Ադրբեջանի վրա պարբերական միջազգային ճնշման ավելացման արդյունքում միայն Ադրբեջանին կարելի է որոշակիորեն զսպել այս ագրեսիվ գործելավոճից եւ հայկական կողմը պիտի անզիջում աշխատի այս հարցում։ Տեղծված իրավիճակում Հայաստանը իհարկե պետք է ակտիվ ներգրավվածություն ունենա միջազգային հանրության Արցախում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ տեղեկացնելու հարցում։ Նկատելի է իհարկե որոշ դեսպանությունների ակտիվ աշխատանքը, շատ ավելի ակտիվ պետք է աշխատեն հայկական դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչները, որպեսզի միայն հայտարարություններով չսահմանափակվեն այս միջազգային խաղացողները, այլ ակտիվ ներգրավվեն, որպեսզի Ադրբեջանը հասկանա, որ համար իրական բացասական հետևանքներ են լինելու։ Եթե Ադրբեջանում նմանատիպ զգացում չունեցան, իսկ այս պահին ամենայն դեպս կարծես թե չունեն, ապա դժվար թե իդ կանգնեն իրենց ագրեսիվ գործելավոճից։ Հովանիսյանը հիշեցնում է, Հայաստանի Հանրապետությունը նույնպես նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության կողմ է, որտեղ հստակ սահմանված է Լաչինի միջանցքի գործելու կարգն ու այնտեղ ռուս խաղապահների գործառույթները։ Ըստ փորձագետի Հայաստանը պիտի ակտիվ աշխատի նաև ռուսաստանյան կողմի հետ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության նշված դրույթները պետք է հստակ կերպով աշխատեն։ Սոֆիա Հակոբյան, Արցախ լրատվական։